Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նստաշրջանին։ Ադրբեջանական կողմի պահվածքը հիշեցնում է գերմանական ֆաշիզմի արարքները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Արցախի կառավարությունը հաստատել է 2016-2018 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Հայաստանի ժամանած մեղմաբույսները խորհուրդներ են տալիս մարտակերտի իրենց գործընկերներին հայ դպրոցի հիմնադրամը գույք է նվիրաբերել Վուրգավանի դպրոցին։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասը. Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, սեպտեմբերի 27-ի լույս եւ 28-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետներից եւ նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Վերոնշյալ զինատեսակներից դիրքերից բացի հայկական դիրքերի ուղղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև TR 107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայան 24 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարցագործողությունները լրացվել են։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից հայտնում են նաև, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր իրենց զինուժի թիրախային կրակային հարվածների հետևանքով 7 հայ զինծառայող է սպանվել, իրականությունը չի համապատասխանում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի նախահարձակորձողությունների պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատժիչ քայլերի ինչի արդյունքում հակառակորդը ակնայի ուղությամբ տվել է 1 տասնյակից ավելի զոհեր եւ վիրավորներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի 6-րդ նիստի օրակարգի հարցերի քննարկման անցնելուց առաջ անդրադարձել է սեպտեմբերի 24-ից սկսած Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտման դեպքերին։ Նախագահը նշել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի նախորդին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական խաղաղարար ջանքերի ընթացքում Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհի աչքի առջև իր անպատժելիությանը վստահ միջազգային բազմաթիվ դերակատարների կողմից հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերի գործողությունների միջև հավասարության նշան դնելու պրակտիկայից ողջորված հերթական անգամ լկտիաբար խախտեց հրադադարի պահպան պայմանման իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Հրադադարի խախտման արդյունքում ցավալի կորուստներ ունեցանք։ Զոհվեցին 4 հայ երիտասարդներ, սեփական հայրենիքի անդորը հսկող մեր զինվորները։ Իսկ մեկ օր առաջ էլ իրենց տանը զոհվեցին խաղաղ աշխատանքով իրենց ընտանիքի հոգսերը հոգացող երեք կին՝ մայր, քույր, դուստր։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի խոսքով հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղուց շեղվելով Ադրբեջան նոր օրի շեղվում է նաև միջազգային իրավունքի այլ սկզբունքների ճանապարից։ Օր օրի Ադրբեջանի հանցագործ ռեժիմը ավելի ու ավելի է խրվում մարդկության դեմ հանցագործությունների ջահիճը։ Պարտադրված հրդադարի ավելի քան 20 տարվա ընթացքում, որը Բաքվի իշխանավորների կամոք այդպես էլ հնարավոր չեղավ վերածել խաղաղության, մենք ամեն ինչ արել ենք խուսափելու համար նոր արճակատումից։ Այժմ էլ անելու ենք եւ դրա մեջ պատժիչ գործողություններն էլ են մտնում, որպեսի հակառակորդը չմտածի, թե մարսեց իր լկտի պահվածքը։ Մենք կստիպենք, վստահաբար կստիպենք Ադրբեջանի կառավարությանը հաշվետու լինել իր ժողովրդին դրան պատճառած նորանոր տարապանքների համար, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է ԱՄՆ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանին, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Նյու Յորքում նա կհանդիպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ, կմասնակցի ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունների նվիրված գագաթնաժողովին։ Այցի շրջանակում նախատեսված են Հայաստանի նախագահի մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին համապատասխան հակահարված կհասցնի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը։ Հավուր պատշաճի մենք հակահարված ենք տալու։ Դրա վերաբերյալ նախագահն արդեն արել է հայտարարությունը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հոգևորականներն աղոթում են, որ խաղաղություն լինի, ոչ թե պատերազմ։ Բայց եթե ադրբեջանական կողմը շարունակի ագրեսիվ քայլեր ձեռնարկել, հայերի պատասխանն էլ երբեք չի ուշանա։ Այս մասին հայտարարել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները, երբ անգամ թնդանոթ է օգտագործվում, գրեթե պատերազմի մասին են վկայում։ Մենք էլ ստիպված ենք պաշտպանվել, հակադարձել, բայց զոհողությունների գնով։ Ցավոք սրտի այս լարվածությունը կարող է հանգեցնել պատերազմի։ Մենք ստիպված պիտի լինենք մեր բոլոր միջոցներով պաշտպանվել, դա մեր իրավունքն է, ասել է Պարքև Սրբազանը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կարող են հայ հոգևորականները ադրբեջանցիների հոգևոր առաջնորդի միջոցով խաղաղության կոչանել, Պարքև Սրբազանը նշել է. Եղել են հանդիպումներ մեր կաթողիկոսի եւ ադրբեջանի կրոնապետի միջև։ Ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանի կրոնապետը կամենում է պատերազմ։ Դա նրա գործը չէ։ Դա նրանց քաղաքական առաջնորդների գործն է։ Ինքն էլ երևի փորձել է թույլ չտալ, բայց ես չեմ կարծում, որ նա այնքան լծակունի, որ կտրուկ ձևով ազդի ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության վրա ցավոք սրտի։ Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ ոչ այլ ինչ է, քան այն, ինչ անում էր Գերմանիան համակենտրոնացման ճամբարներում։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ֆաշիզմի դրսևորում, որևէ տարբերություն չկա նրանում, թե ինչ էին անում նրանք Բուխենվալդում, Աուշվիցում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով դա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունն է, մանավանդ որ օգտագործում են թուրքական զենքեր։ Այս համատեքստում նա ընդգծել է, որ ադրբեջանական կողմը ստանալու է համարժեք պատասխան։ Թշնամին չի կարողանալու մեզ ահաբեկել։ Հակառակը իր իսկ փոսն է փորում եւ ամեն ինչ անում է այնպես, որ ի վերջո Արցախի դրոշը ծածանվի Ալիևի նախագահական շենքի վրա, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի կտրուկ սրման վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Նրանում մասնավորապես նշվում է, որ համանախագահներ Ջեյմս Վորլիկը, Պիեր Անդրեոն Էգոր Պոպովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպշիկը առանձին ու համատեղ հանդիպումներ անցկացրին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Նալբանդյանն ու Մամիդյարովը համաձայնվեցին աշխատել մինչև տարեվերջ պլանավորված երկու նախագահների հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ։ Համանախագահները կոչարեցին երկու երկրների նախագահներին ընդունել ԵԱՀԿ առաջարկած շփման ռեժիմի խախտման միջադեպի քննության մեխանիզմը, այլապես կողմերը շարունակել են մեղադրել իրար իրավիճակի սրման պատասխանատվության համար։ Հայաստանը համաձայն է քննարկել մեխանիզմի մանրամասները, կոչ են քանում Ադրբեջանին նույն կերպ վարվել, ասվում է հայտարարության մեջ։ Համանախագահները նաև դատապարտեցին հրետանու կիրառումն ու կոչարեցին կողմերին իրագործել երկու երկրների հասարակությունների միջև փոխվստահության բարձրացման ուղղված ծրագրեր։ Օրերս Արցախի կառավարության նիստում հավանության է արժանացել 2016-2018 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ 2016 թվականը, ինչպես հասկացանք Արցախի գլխավոր ֆինանսիստի խոսքերից, ֆինանսական դժվար տարի է լինելու։ Բյուջեի նկարագրում Սպարտակ Թևոսյանի ներկայացրած գլխավոր թվերը հետևյալն են։ 2016 թվականին նախատեսվում է 8% համախառաներքին արդյունքի աճ եւ այն կկազմի 236.1 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականին այդ թիվը կհասնի 292 միլիարդ դրամի։ Կրճատումները գրանցվելու դրամաշնորներում նախատեսված դրամաշնորները ծախսները չեն մտքագրվել եւ կանխատեսված 36.8 միլիարդ դրամի փոխարեն սեփական եկամուտները կկազմեն 35 միլիարդ դրամ։ Սեփական եկամուտները աճելու են հարկային եկամուտների հաշվին։ 2018 թվականին 40 միլիարդի շեմը կատարեք 8.1 տոկոս աճով։ Ֆինանսական դժվարությունների պատճառներից մեկն էլ Հայաստանից տրվող միջպետական վարկն է, որն առաջին անգամ ոչ միայն չի աճելու, այլ նվազելու միտում ունի նախատեսածը 16 թվականի համար 47.3%-ական միլիարդ դրամի չափով ցավոք սրտի լավ լուրեր չեն գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, արդեն սկսել են եկող տարվա բյուջեն քննարկելը, երևի թե այս շեմը գործադրում։ Բյուջեի սեփական եկամուտները ծախսային մասին կգերազանցեն միայն 2018 թվականին ըստ նախնական հաշվարկների, իսկ այդ եկամուտները կողվեն փոխարու միջոցների սպառմանը։ Բյուջեի ծախսերը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կհասնեն մինչև 90 միլիարդ դրամի, սակայն այդ ծախսերում նախատեսված չեն աշխատավարձերի ու թոշակների աճը։ Միայն 10%-ով կաճի նվազագույն աշխատավարձը եւ կկազմի 60000 դրամ։ 1/3-ով կաճ են նաեւ պատվովճարները 35000 դրամից դառնալով 50000 դրամ։ Սրանք այն թվերն են, որ կփոփոխվեն առաջիկա տարում, իսկ բյուջեի մնացած հոդվածները կմնան անփոփոխ։ Հոկտեմբերի 1-ից կառավարությունը կսկսի աշխատել 2016 թվականի բյուջեի ծրագրի վրա։ Գործադիրը սպասում վնասում է գերատեսչություններից ծախսերի օպտիմալացում կրճատում, ինչը անխուսափելի միջպետական վարկի կրճատման պատճառով։ Բյուջեի ծրագիրը կառավարության կողմից հավանության արժանանալուց հետո կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի հրավերով համապատասխան մասնագետների հետ նախորդին Մարտակերտի այցելել Հայաստանի Հանրապետության Մեղվաբույզների Ֆեդերացիայի խորհրդի անդամ Գուրգեն Հուսյանը։ Նրանք շուրջ 3 տասնյակ տեղացի մեղվաբույսների հետ կիսել են իրենց փորձը, ցուցաբերելով նաև անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն։ Հանդիպումների ընթացքում խոսվել է փոխշահավետ համագործակցության մասին, որոշվել է ստեղծել աշխատանքները համակարգող մարմին։ Երևանում գործող հայ դպրոց հիմնադրամը 2 միլիոն 40 հազար դրամ արժողությամբ գույք է նվիրաբերել Քաշաթաղի շրջանի Բուրգավանի դպրոցին։ Դպրոցի տնօրեն Մկրտիչ Փոթոյան ուսուցիչների անունի շնորհակալություն է հայտնել բարերարներին, ովքեր հոգացել են անհրաժեշտ գույքի մասին, ինչպես նաև հայրենասեր կազմակերպությանը, որի շնորհիվ արդեն ունեն գեղեցիկ ու լուսավոր դպրոց եւ անհրաժեշտ գույք։ Նշենք, որ ընթացիկ տարում ԱՄՆ-ում գործող հայրենասեր ծախսեր կազմակերպության շնորհիվ հիմնանորոգվել է Բուրգավանի հիմնական դպրոցի շենքը, բարեկարգվել եւ ցանկապատվել է տարածքը։ Ստեփանակերտում ամփոփվել են Մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների Ստեփանակերտին նվիրված շարադրությունների ավանդական մրցույթի արդյունքները։ Փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը քաղաքապետարանի անունից ջերմորեն շնորհավորել է մրցույթում առաջին եւ երկրորդ տեղեր գրաված դպրոցականներին, ովքեր գլխավորապես 8-րդ, 9-րդ եւ 11-րդ դասարանների աշակերտներն են, եւ հաջողություններ մաղթել նրանց ուսման մեջ եւ առօրյա կյանքում։ Առաջին անգամ Արցախում անցկացվել է մարտեր առանց կանոնների մրցաշար, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի թիվ 6 դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվեց Arm Fighting Selection 6 մրցաշարը։ Ամեն տարի առաջնությունը կազմակերպվել եւ անցեկացվել Հայաստանում, սակայն այս տարի ֆեդերացիաների ղեկավարների փոխհամաձայնությամբ որոշվեց մրցաշարը տեղափոխել Արցախ եւ նվիրել այն Ստեփանակերտ քաղաքի 92 ամյակին։ Մասնակցեցին մարզիկներ Երևանից, Գավառից, Էջմիածնից եւ Ստեփանակերտից։ Ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցավ 10 մենամարտ, Արցախից 5 ներկայացուցիչ պայքարեց Գավաթի համար անհնար, որոնցից 3-ը Պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայողներ են։ Միջոցառման մասին մանրամասնում է Professional Arm Fighting Ֆեդերացիայի Արմավիրի մարզի նախագահ Էջմիածնի գլխավոր մարզիչ այս մրցումների գլխավոր մրցավար Անդրանիկ Կարապետյանը։ Այսօրվա մրցումները կազմակերպել ենք Սերբանակերտ քաղաքում, թվով մեր 6-րդ selection միջոցառումը։ Selection միջոցառումից կուզեի մի երկու խոսք ասել, որ selection մրցաշարը սկսնակների համար է։ Իսկ մենք Ղարաբաղում ուզում ենք առաջի անգամ սկսնակների մենամարտ ենք այսօր միջոցառում միջոցառում մենք ցուցադրում, որ մյուս անգամ պրոֆեսիոնալ արդեն Armevsi միջոցառումներ կանցկացնենք Ստեփանակերտում։ Այսօրվա պատրաստությունը շատ բարձր որակի է անցնում։ Մենք հյուրընկալվել ենք այսօր այստեղ, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր կազմակերպիչներից, որ այս կարգի բարձրակարգ միջոցառումով ապահովել են մեր մարզիկներին։ Առաջնության բոլոր մասնակիցները ցուցաբերեցին լավագույն արդյունքներ։ Պատվավոր տեղեր զբաղեցրած մարզիկները ապարգևատրվեցին պատվոգրերով եւ մեդալներով։ Հատկանշական էր Արցախի Arm Fighting Ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի մենամարտը։ Նա հաղթանակ տարավ հակառակորդի նկատմամբ մենամարտի երկրորդ փուլում եւ գրավեց առաջին պատվավոր տեղը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Այս գիշեր երկիր մոլորակի բնակչության մեծ մասը հնարավորություն կունենա գիշերային երկնակամարում ականհատես լինել բնության ամենահազվագյուտ երևույթներից մեկին՝ արյունոտ լուսնին։ Երևույթը պայմանավորված է լիալ լուսնի եւ լուսնի խավարման երևույթների համընկմամբ։ Բացի այդ, երկնային մարմնի վրա կընկնի երկրի կարմրավուն երանգ ունեցող ստվերը, ինչի արդյունքում լուսինը կդառնա արյունոտ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես ռաստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։